Cari amici ascoltatori, buongiorno! 皆さん、こんにちは。毎日イタリア語応用編、マッテオのレシピ12ヶ月。Feste, sapori e tradizioni. この番組は、Matteo Inzeo, そして柴田瑞恵がお送りします。impariamo l'italiano cucinando. Lezione 24. Questa settimana stiamo parlando del piatto di dicembre, ovvero cotechino e lenticchie, un piatto gustosissimo che in Italia si mangia il 31 dicembre. 今週は12月のおすすめの一品、コテキーノのレンズ豆添えを紹介しています。これは大晦日の日に食べる料理だということでしたね。Nella scorsa puntata vi abbiamo spiegato perché in Italia si mangiano le lenticchie l'ultimo dell'anno e abbiamo visto che di solito le vacanze di Natale si trascorrono in famiglia. 前回はなぜイタリアでは大晦日にレンズ豆を食べる習慣があるのかということについてエッセイを聞きました。また、イタリアでは大抵クリスマス休暇を家族と過ごすという話もしましたね。Oggi scopriremo insieme come si prepara questo piatto. 第24課の今日は、この料理の実際の作り方をマッテオさんのレシピで一緒に学んでいきましょう。Prima di tutto, vediamo quali sono gli ingredienti che ci servono. はい。 早速必要な材料を見ていきましょう。Ingredienti per due persone 材料2人分です。100g di lenticchie レンズ豆 100g mezza carota 人参2分の1本 un quarto di cipolla 玉ねぎ4分の1個 un quarto di costa di sedano セロリの茎4分の1本 150 g di cotechino precotto, 加熱処理済みのコテキーノ 150g、un rametto di rosmarino, ローズマリーの小枝1本、qualche foglia di alloro, ローリエ数枚、acqua, 水、olio extravergine di oliva, エクストラバージンオリーブオイル、sale e pepe. Vediamo adesso alcune espressioni chiave che compariranno all'interno del procedimento. それではあらかじめ調理で使われる表現をいくつか見ておきましょう。togliere, 取り出す、immergere, tenere in caldo, 保温する、scartare, 包装を開けて中身を取り出す、spellare. perfetto Adesso direi che siamo pronti per iniziare. では、どのように作っていくのか聞いてみましょ Cominciamo preparando il cotechino. Senza toglierlo dalla sua confezione di alluminio, lo immergiamo in una pentola con acqua fredda e lo facciamo cuocere per circa 20 minuti dal momento dell'ebollizione. Nel frattempo, in un'altra pentola con un po' d'olio, mettiamo a rosolare la carota, la cipolla e il sedano tritati molto finemente. Aggiungiamo le lenticchie, il rosmarino e le foglie di alloro e ricopriamo con dell'acqua. portiamo ad ebollizione e lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Regoliamo di sale e pepe e teniamo in caldo. Scoliamo e scartiamo il cotechino lo spelliamo e lo tagliamo in fettine di circa 5 mm. Trasferiamo le lenticchie su un piatto da portata e le ricopriamo con le fette di cotechino allineate una sull'altra. Decoriamo con qualche foglia di alloro e un po' di olio a crudo, serviamo e gustiamo in attesa del nuovo anno. Vediamo adesso il procedimento passo dopo passo. それでは手順ごとに作り方を教えてもらいましょう。Cominciamo preparando il cotechino. コテキーノの準備から始めましょう。Senza toglierlo dalla sua confezione di alluminio, lo immergiamo in una pentola con acqua fredda e lo facciamo cuocere per circa 20 minuti dal momento dell'ebollizione. アルミの包装から取り出さずに、水を入れた鍋に浸して お湯が沸騰してから約20分間火を通しましょう。コンフェッツヨーネは包装、パッケージ、アルミーニョはアルミのことです。Nel frattempo, in un'altra pentola con un po' d'olio, mettiamo a rosolare la carota, la cipolla e il sedano tritati molto finemente. その間に他の鍋に少量のオイルを引き、かなり細かくみじん切りにした人参、 玉ねぎ、セロリを入れ、きつね色になるまで炒めましょう。Aggiungiamo le lenticchie, il rosmarino e le foglie di alloro e ricopriamo con dell'acqua. レンズ豆、ローズマリー、ローレルの葉を加え、水でひたひたにします。Portiamo ad ebollizione e lasciamo cuocere per circa 30 minuti. 沸騰させ30分ほど煮ましょう。 regoliamo di sale e pepe e teniamo in caldo. 塩と胡椒で味を整え、保温しておきます。それでは、料理前半の手順をもう一度通して聞いてみましょう。Cominciamo preparando il cotechino. Senza toglierlo dalla sua confezione di alluminio, lo immergiamo in una pentola con acqua fredda e lo facciamo cuocere per circa 20 minuti dal momento dell'ebollizione. Nel frattempo, in un'altra pentola con un po' d'olio, mettiamo a rosolare la carota, la cipolla e il sedano tritati molto finemente. Aggiungiamo le lenticchie, il rosmarino e le foglie di alloro e ricopriamo con dell'acqua. Portiamo ad ebollizione e lasciamo cuocere per circa 30 minuti. Regoliamo di sale e pepe e teniamo in caldo. さあ、作り方の後半を詳しく見ていきましょう。 scoliamo e scartiamo il cotechino, lo spelliamo e lo tagliamo in fettine di circa 5 mm. 湯を切り、包装を開けてコテキーノを取り出したら、皮を取り除いて約5ミリの厚さにスライスします。Trasferiamo le lenticchie su un piatto da portata e le ricopriamo con le fette di cotechino allineate una sull'altra. レンズ豆を大皿に移し、 その上にコテキーノのスライスを1枚ずつ重ねて1列に並べます。フェッテはスライスのことです。アンリネアーテは動詞アンリネアレ、並べるの過去分詞です。Decoriamo con qualche foglia di alloro e un po' di olio a crudo, serviamo e gustiamo in attesa del nuovo anno. ローリエの葉を数枚飾り、仕上げにオイルをかけて食卓に運び、 新年を待ちわびながら味わいましょう。インナテーサリで何々を待つ間にという意味です。それでは後半の手順をもう一度通して聞いてみましょう。Scoliamo e scartiamo il cotechino. Lo spelliamo. e lo tagliamo in fettine di circa 5 mm. Trasferiamo le lenticchie su un piatto da portata e le ricopriamo con le fette di cotechino allineate una sull'altra. Decoriamo con qualche foglia di alloro e un po' di olio a crudo, serviamo e gustiamo in attesa del nuovo anno. いかがでしたか Di solito brindiamo a mezzanotte eh, dopo aver fatto il conto alla rovescia e ci a b b r a c 一般に大晦日の晩餐の後はカウントダウンをして年越しの瞬間にスプマンテ、スパークリングワインで乾杯するんですね。そしてみんなでお互いに新年の祝いの言葉を交わしながらハグやキスの挨拶をするということです。トゥッキー、コンシージインクシーナ Per una buona riuscita del piatto di oggi sono molto importanti i tempi di cottura del cotechino. Questi variano a seconda del prodotto che si utilizza. Per il cotechino fresco occorrono almeno 3 ore, mentre per quello precotto bastano anche 20 minuti. 加工されたコテキーノの調理時間は使用する品ごとに異なります。生のものは少なくとも3時間かかりますが、すでに加熱処理してあるものは20分もあれば済むそうです。Seguite i tempi indicati sulla confezione. Eh, prima di tagliare e servire, eliminate la pelle esterna. パッケージに記載してある時間を目安にしてください、とのことです。コテキーノを切って食卓に出す前に、周りの皮を取り除きましょう。 Un altro punto importante riguarda la cottura delle lenticchie. Anche per le lenticchie i tempi di cottura variano a seconda del tipo che si usa. Seguite le indicazioni sulla confezione e cuocete fin quando le lenticchie non saranno diventate tenere ma non sfatte. レンズ豆を煮込む時間もその種類によって変わってくるそうです。パッケージの指示に従って レンズ豆が柔らかくなるまで、ただし煮すぎない程度に調理してください。Se necessario, aggiungete un po' d'acqua e proseguite nella cottura fino a raggiungere una consistenza cremosa. 必要なら少量の水を加え、とろみがつくまで煮ましょう。Mi raccomando, unite sempre il sale alla fine per evitare che le lenticchie restino dure. レンズ豆が硬くなるのを避けるため、塩は必ず最後に加えてください。 とのことです。Questa settimana vi abbiamo presentato il piatto di dicembre, cotechino e lenticchie. 今週は12月おすすめの一品、コテキーノのレンズ豆添えを紹介しました。Provate a preparare questo piatto, perché no, alla fine dell'anno, mangiandolo al posto della toshikoshi soba. 今年の大晦日は年越しそばの代わりにコテキーノのレンズ豆添えを試してみてはいかがですか eh, e con questo siamo giunti al termine del programma. Mi auguro di cuore che il nostro corso vi sia piaciuto e spero che, se non lo avete ancora fatto, prima o poi proverete una delle mie ricette. さて、この番組もこれが最終回となります。この講座が気に入ってもらえたなら何より嬉しいです。そして、まだ挑戦していないという方も、ここで紹介したレシピを一度試してもらえたら幸いです。とのことです。あ proposito quando preparerete questi piatti, se non doveste trovare degli ingredienti e voleste cambiare qualcosa, non abbiate timore di farlo. In cucina, come dice sempre mia madre, ciò che conta è l'ispirazione del momento e gli ingredienti che si hanno a disposizione. この講座のレシピで料理をするとき、もし材料が見つからなかったり、何か変えてみたくなったりしたら、心配せずにやってみてください、とのことです。 マッテオさんのお母さんがよく言うように料理で大切なのはその瞬間のインスピレーションを信じ手元にある材料を使うことだそうですいいアドバイスですね私もイタリア料理の魅力は食材もレシピもとにかくバラエティに富んでいて基本さえ知っていればかなり応用が利くところだと思いますリスナーの皆さんにもこの講座で一緒に学んだことを基本にしてどんどん新しい料理に挑戦していただけたらと思っています。うん、し Quindi sentitevi liberi e non abbiate paura di sbagliare. A volte è proprio dagli sbagli che possono nascere nuove gustosissime creazioni. 失敗を恐れず自由に考えてください。時にはそうした失敗からこそ新しい美味しい料理が生まれることもあるんだからとのことです。E allora, grazie per averci seguito e a presto! Ciao! Ciao. Arrivederci!